Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa. Salatu wa salamu ala abdi ladi stafa. Nabina Muhammadu wa alihi wa manu alahu wa ba'd. Govorili smo prošli put o namazu, njegova definicija, definisali smo ga, ali tako ili nije. Potom smo govorili o njegovoj vrijednosti i o propisu u vezi s njim, pa smo rekli podrobnosti, ili tako ili nije. Da li smo rekli šta ćemo raditi u podrobnostima? Tri tačke još poslije namaza. Koja je prva tačka o podrobnostima? Poznaje svi vrsta šartova za namaz, a nije svi vrsta Dobro, napišite naslov, znači šartovi namaza. Šartova imamo dvije vrste. Šartovi obaveznosti i šartovi ispravnosti. Prvo, šta je šart? Šart šart je nešto bez čega nešto ne može postojati tako ga definišu u, u, u sulu i izvršava se prije samog dijela to je šart i to je razlika između rukna i šarte. rukn je isto što je šart u principu samo što je rukn u samom dijelu u konstrukciji dijela. Recimo ti kad uzmiš namaz je neispravan bez seđde, ili tako ili nije? Ali sežda nije šart namaza, nego rukn namaza. Zašto je rukn? Zato što je u samoj konstrukciji namaza. Namaz isto tako nije ispravan bez abdesta. Ili tako ili nije? Ali abdest nije rukn, nego šta? šart uslov zato što je prije samog ibadeta. Namaz je od tekbira do selama. A pošto je prije toga naziva se šart. Ali propis je isti ne može biti ispravno ni bez jednog ni bez drugog. Međutim, postoje dvije vrste šartova inače, a to su šartovi obaveznosti i šartovi ispravnosti. Pošto su šartovi obaveznosti, šta znači šartovi obaveznosti? Znači šartovi da bi namaz uopšte se smatrao obaveznim za nekoga. Znači, kad kažemo da bi neko bio obavezan klanjati, šta to mora ispuniti, šta mora posjedovati kod sebe? I kažemo, toj osobi namaz nije obavezan. Zašto? Zato što nije ispunila šart. Ili toj osobi je namaz obavezan. Zašto? Zato što je ispunila šartove obaveznosti. Razumijete šta znači šartovi obaveznosti? Se? Je u redu to? Koji je prvi šart? Prvi šart je islam. Prvi šart je islam. Što znači, nemuslimani nisu dužni klanjati. Naprotiv, ne bi bio ni ispravan namaz ako bi ga i klanjali. Međutim, napominju učenjaci da to što oni nisu dužni klanjati ne znači da nisu odgovorni što ne klanjaju. Znači, bit će odgovorni što nisu klanjali, ali zbog toga što je uslov za namaz da čovjek bude musliman da posvjedoči šehadet prvi rukan oni ga nemaju znači neispravan je namaz ali će biti odgovorni što ga nisu klanjali šta je dokaz da je islam uslov prvi dokaz Ajet iz sure Teube 54. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله A mi ne, ne prihvatamo njihove njihova udjeljivanja, njihove ibadete zbog toga što ne vjeruju u Allaha i njegovog poslanika. Kažu učenjaci kako ovaj ajet ukazuje da se i badeti nevjernika ne prihvataju. Ukazuje jednostavno, jer Allah šanu kaže da ne prihvata, a to što ne prihvata znači da nisu ni ispravni i da se ne traži od njih tako nešto. Razumijete to? Je u redu? To je ajet, hadis. Znate onaj poznati hadis prenesen u Buhari i muslimu? Kada je poslanik slavo Muaza u Jemenu, i rekao mu ideš narodu sljedbenicima knjige pa neka prvo u što ćeš ih pozvati bude svjedočenje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik pa ako prihvate to reci im da im je propisano pet dnevnih namaza znači hadis jasno ukazuje da pet dnevnih namaza ne vrijedi dok ne prihvate prvo je li tako ili nije znači hadis je jasan u redu Sad imamo nekoliko mesela u vezi sa tim. Prvo, rekli smo nemuslimani ne trebaju klanjati. Naveli smo dokaze za to. Njihov namaz je neispravan, prema tome i ne trebaju ga klanjati. Dobro. Kada prihvate islam, trebaju li to naklanjati? A? zapišite sebi. kaže Ibn Taymije u svom dijelu Međmul Fetava u 22. džuzu na 7. stranici pravila znači govori o opštim pravilima u islamu pa kaže pravilo koje je to pravilo ibadete koje nije obavljao nevjernik poput namaza zekata posta nije dužan nadoknaditi nakon prihvatanja islama po konsenzusu učenjaka po konsenzusu znači niko oko toga ne, ne, ne spori nije dužan nadoknaditi znači napostiti nešto, naklanjati ili tako dalje. Jer on nije ni, ni vjerovao u obaveznost tih ibadeta. Bez razlike da li je do njega doprla poslanica ili nije. I bez obzira da li je njegovo nevjerovanje bilo iz inata, poricanja ili iz neznanja. Završen citat. Znači, ovo što mi je spomenuo od po konsenzusu uleme znači jasno jasno nam govori o čemu se radi je li tako ili ako nisu muslimani znači rekli smo da nisu dužni šta naklanjati je li tako ili to je prva mesela u vezi s tim druga mesela u vezi s tim oni će biti kažnjeni zbog toga i bit će odgovorni što nisu klanjali. Šta je dokaz za to? Dokaz za to su ajeti u suri Mudesir od 40. do 43. ajeta. Allah šanom govori fi džennatin jetesa elun anil muđrimin i vjernici će u džennetima sjediti i raspitivati se o nevjernicima ma kum fi sekar šta vas je odvelo u džehennem kalu lem neku minel musalmin a nevjernici će reći nismo klanjali znači šta ih je to odvelo u džehennem između prvo je njihovo nevjerovanje ali navode još lem neku minel musalmin nismo klanjali Znači to što oni priznaju da ih je između ostalog to odvalo u džennem, dokaz je da će biti kaženi zbog toga što nisu klanjali. Iako bi bilo neispravno da klanjaju prije islama i prije, prije ispravnog vjerovanja. Sad imamo pitanje ovo što je ovaj brat spomenuo sa, znači u osnovi muslimanima a nisu klanjali recimo, ograničimo se na namaz i na ostale i barat, nisu davali zekat i tako dalje pa su se pokajale. Je li tako ili nije? U vezi sa njihovim naklanjavanjem i napošćavanjem imamo dva stava kod učenjaka. Prvi stav je i onaj koji je ispravan da nisu dužni ništa naklanjati i nisu dužni ništa napostiti. I da je za te prijethodne grijehe dovoljna te obati. I to je ispravno. Šta je dokaz za to? Mi uvijek kažemo dokaz, nećemo mi govoriti rekao ovaj onaj. Šta je dokaz? Dokaz je hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao te oba briše ono što je bilo prije. Te oba briše ono što je bilo prije. Iako neki spore vjerodostojnost tog hadisa ne spominje ovdje koga naćemo ga kasnije drugo, drugi dokaz što Allah Đelešanu kaže inna salata kanata lal mu'minina kitaba mawkuha namaz je propisan vjernicima u određeno vrijeme namaz je propisan vjernicima određeno vrijeme. Šta se, šta se razumijemo iz tog ajeta? Prvo što razumijemo iz tog teksta da je propisano određeno vrijeme. Drugo, razumijemo da u neodređenom vremenu to više nije to. Zbog toga kažu učenjaci. Znači, svi, to je pravilo u širijetu u fiku, svi ibadeti vremenski ograničeni, ako se iz neopravdanog razloga odgode, nema nadoknade za njih. Kao recimo hač. Ne dođeš na hač, ko to je prošlo. Kao što je recimo hač. Ne. Namaz isto tako, ograničen je vremenom. I zbog toga je došao izuzetak da ga može naklanjati samo onaj koga prespava ili zaboravi. Znači, samo koga zaboravi ili prespava. Prema tome, koga iz nehata i nemara izostavi, nema potrebe da ga, da ga naklanjava. Nego treba jednostavno nastaviti nastaviti dalje izvršavati svoje obaveze i ostalo će ako Bog da biti oprošteno. Treći dokaz treći dokaz koji je veoma bitan a to je da u osnovi osnova šerijatska je da mi nikoga nemamo pravo obavezati na nešto ako ga šerijat jasno i nedvosmisleno nije obavezao. Znači ako ne postoji obaveza da nakon te obe mora naklanjati što je izostavio, mi ga nećemo šta? Nemamo pravo na to obavezati ga. Znači, dokaz da je ispravno to je to što oni koji ga obavezuju nemaju dokaza da je to obavezno. Razumijete to? Jedini njihov dokaz je hadis koji govori o postu, a to je Allahovo pravo je preče da se ispoštuje. Međutim, taj hadis govori o obaveznom postu koji je izostavljen s razlogom. Znači, s razlogom je izostavljen i treba ga, ali nikako ne, ne ukazuje na ovo drugo. Mi smo rekli s razlogom treba naklanjati, u redu je. Ko prespavaš ili zaboraviš, naklanjaj. Pa makar se sjetio nakon tri dana. Nema veze. Ali ako iznehate onako, izašlo vrijeme bez veze, onda to nema, nema za to naklanjavanje. Međutim, postoji nešto drugo što učenjaci spominju, a to je da se za taj grije treba iskupiti sa što više na fila. Znači, ako je čovjek bio nemaran prije i tako dalje, nakon pokajanja i pridržavanja za vjeru, treba da se trudi da uradi što više dobra kad spozna istinu. U vidu na fila, dobrovoljnog namaza, dobrovolnog posta, dobrovolne sadake i tako dalje. Pa zato jedna fajda za vas, recimo im te mi je kada je govorio i kaže šta da radi čovjek koji nikako ne može svoje da, da onoga koga je oštetio nekog čovjeka, mi znamo da to Allah neće opraštati, šta da radi, ne može doći do njega više nikako ili čovjek umro, ili čovjek više je od, odselio negdje gdje ga ne može naći i tako dalje, ne može tražiti halala od njega, kaže Ibn Taymiye, treba što više dobrih dijela da uradi, pa u slučaju da bude morao isplatiti to dobrim dijelima, da to da ima na račun. To je prvi uslov obaveznosti. Drugi uslov obaveznosti je šerijatska obveznost, eteklif. Šerijatska obveznost znači eteklif. Jel u redu? Šta je to eteklif? Eteklif, kažu učenjaci, e. u bukvalnom prevodu znači obvezivanje teškoćom. Da te neko obaveži nečim što ti je teško. Tako se ta riječ upotrebljava šta? U jeziku. Ali u šerijatu, kažu učenjaci, ne. U šerijatu znači obavezivanje u skladu sa šerijatskim tekstovima. Obavezivanje na ono na što obavezuju šerijatski tekstovi. To je teklif. Kao recimo, čovjek je recimo obavezan po nekakvom zakonu što ja znam potpada pod krivično ovo ovaj, i tako dalje. Ili nije obavezan. E to ovdje šerijetska znači obveznost. Kažu naši učenjaci, eteklif podrazumijeva dva opisa u osobi. Znači mora sadržavati dvoje. Prvo je da je razuman i drugo je da je punoljetan. Znači eteklif ili ta šerijetska obveznost podrazumijeva dvoje. Prvo je razum, drugo je punoljetnost. Je li u redu to? Što se tiče ta dva uslova ili ta dva opisa ili jednostavno učenjaci to, to su svrstali u tu obveznost šerijetsku na to ukazuje na, ukazuju šerijetski tekstovi, a i analogija zdrava ispra, zdravi isprava rezon znači. Što se tiče teksta, to je hadis kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno rekao rufi al kalemu an thelathe anil majnun hatta yafiq fiq wa anis sagir hatta yablug pero je dignuto od trojice od luđaka dok mu se ne vrati pamet i od djeteta dok ne bude punoljetno onoga koji spava dok se ne probudi Hadis su naravno zabilježili ima Mahmed u svom musnedu, Ebu Davud u svom sunenu, Tirmizi u svom sunenu, Ibn Mađe u svom sunenu, Ibn Hibban, Dara Kutni, Bejheki i drugi brojni učenjaci zabilježili su ovaj hadis. Vjerodostanim su ga ocijenili imami Hakim, Zehebi, Ahmed Šakir i drugi. Ovo je koja vrsta dokaza? Prva tekstualna. Što se tiče ispravne analogije, kažu učenjaci, te dvije osobe luda, e, luđak, znači osoba bez razuma i dijete oni ne mogu se ni obavezati na bilo šta jer je neprirodno takve osobe obavezati jer ne mogu voditi računa ni o samim sebi a kako ih onda obavezati za nešto drugo znači oni moraju imati tutora ili kako to zovu nekoga ako se brine o njima staratelje onda nema smisla niti može apsolutno to da bude da ih obavežeš ti sad još na nešto. E sad, što se tiče prvog luđaka, znači on apsolutno njemu nema ništa, nema veze sa namazom niti s bilo kojim drugim ibadetima. A što se tiče djeteta? Kažu učenjaci, njemu je farz klanjati kad postane punoljetan. Drugim riječima, nije mu farz klanjati do punoljetnosti. Ali je po mnogima vađib njegovim roditeljima, znači vađib njegovim roditeljima, da ga od sedme godine navikavaju klanjati, a od desete da ga moraju obavezati. Razumijete to? Znači ovdje, ovdje ovaj, sad postavljaju tu neki problem, pitanje kako, kako vi kažete maloljetnom djetetu nije far sklanjati, nije vađiba, onda kasnije ga udarate za nešto što nije vađiba. Znači to je problem, jer kako može neko biti udaran za nešto što nije vađiba? To nije u skladu sa šerijatskim normama i propisima. Kažu ovi razlika u tome što ovdje šerijat nije uputio zahtjev djetetu nije se obraćao djetetu uopšte, znači nije njega obavezao, nego je obavezao koga? Njegove roditelje. Prema tome taj vađib je vezan za sasvim drugu stvar, ne za namaz sam, nego za čuvanje porodice i ispravno odgajanje porodice. Razumijete to? Znači, vađi, šarijat se obraća sada nekome drugome, obraća se nekome drugome, a to je staratelju djeteta, a ne samom djetetu. Razumijete gdje je tu razlika? Hmm. Znači od sedme do desete godine. Navodi učenjaci još jedan uslov obaveznosti koji je maksu za žene, a to je čistoće od hajza i nifasa. Znači, žena koja ima hajz i nifas, ona nije dužna klanjati, ne samo da nije dužna klanjati, nego ne bi bio namaz ni ispravan i da ga klanja. Dokaz za to je hadis u kojem je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Elaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum zar žena koja dobije hajz ne klanja i ne posti znači ovdje govori u potvrdnom smislu znači žena koja ima hajz ne klanja i ne posti a kažu učenjaci žena koja ima nifas, a nifas je odljev krvi nakon poroda, po konsenzusu na nju se odnose isti propisi kao za hajz. Znači, potpuno su isti propisi za hajz i za nifas po konsenzusu uleme. I po konsenzusu učenjaka također žena koja ima hajz i nifas nije dužna klanjati, niti je dužna to naklanjati. postoji sekta Haridžije Haridžije obavezuju ženu da naklanja propuštene namaze ali to je svakako neispravno mišljenje zato Aisha radijallahu anha kako je zabilježio ima muslim kada joj je došla jedna žena i pita je a zašto žene napaštaju post a ne naklanjavaju namaz iako je namaz vredniji od posta. Pa joj je iša radi Allahu anha kaže a harurijetun enti da ti nisi mjest iz mjesta Harura a Harura je bilo glavno sjedište Haridžija koji su obavezivali žene da naklanjavaju namaze analogno postu i ostalo pa je ona pita znači da nije to iz tog razloga Harurijetun enti da nisi iz tog mjesta znači gdje, gdje ljudi su uh, pod Haridžijama i gdje postupaju tako kaže ne, nego želim da znam pa joj Aisha radijallahu anha jednostavno odgovorila naređ, naređeno nam je to jest od strane poslanika da napustimo propuštene dane zbog hajza a nije nam naređeno da naklanjavamo propuštene namaze znači to je kažu, kao kažu učenjaci jedan od najboljih dokaza Aishini radijallahu anha učenosti jer je odgovorila takvim dokazom da nema više rasprave i ukazala time da jednostavno propisi se uzimaju iz naredbi poslanika sallallahu alaihi ve sellem što je on naredio naređeno je što on nije naredio nije ni naređeno ostavio nam ovdje još dvije mesele dva pitanja u vezi sa ovim naime vezana su više za teklif ovaj, teklif, znači šarijatska obveznost, spominju se propisi za onoga koji spava, znači ispusti namaz ili propusti namaz dok spava, onoga koji je u nesvijesti i onoga koji je u pijanom stanju i slična stanja kada osoba nije uz, recimo, desi se nekada musliman se napije, dobro, to je grije, ali u tom, pijenos, u tom pijenom stanju izgubio je razum i nije klanjao. Šta da radi sad? Znači, da li ga svrstati u one koji su izgubili razum, spavač i ostalo, ili ne svrstati, ili treba napraviti razliku između onoga koji je dobrovoljno se napio ili su prije koristili alkohol kao anesteziju, anesteziju i slično, da li treba napraviti razliku između toga ili ne o tome ćemo ako Bog da idući put i napišite, napišite naslov za sljedeći put šartovi ispravnosti znači ovo su do sad bili šta šartovi obaveznosti možemo ih ukratko spomenuti onako sad možete staviti kao nekakav zaključak svega ovog današnjeg što smo govorili šartovi obaveznosti su sljedeći islam razum punoljetnost i za žene taj šart a to je možemo ga nazvati čistoća nema veze neki ga nazivaju učenjaci fikha hulu minel mavanje a to je nepostojanje prepreka znači onako malo to je fikski izraz više, znači nepostojanje prepreka za namaz. A to je krv, hajza i nifas. I ove, kad su propustili onaj ikindiju, kad su ima, bili na može i to spasti pod... To je drugo, to je zauzetost. I vidi, to je propis drogiran. To ne važi više propis. E, ja, ima namaz. Na, to je bilo prije namaza u strahu. I nakon toga to je propis derogiran više nema tog propisa. Završili smo s ovim, to svara kalavari. Znači, danas neki...